wema jambo ambalo linajulikana na kila mmoja wetu فقد أدرك بابا عظيما من أبواب الجنة حفظه المرء أو ضيعه anapodiriki wazazi wake katika hali kama hii basi amediriki mlango miongoni mwa milango mikubwa ya peponi ima ayahifadhi milango hii milango haya miwili au hata mmoja au hifadhi au aupoteze قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا na Mola wako ameamrisha kuwa msimuabudu yoyote isipokuwa yetu na wazazi wawili muwatendee wema إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما مجواو أو هوا وزازي وبيلي مجواو أكفكي أوزي نايوك كواكو أو وتي وبيلي بس يسمون بيه حتى أف ah mm chochote kile cha kuonyesha kuwa ume umeudhika pia hiyo usimwambie anayekwambia maneno haya nani rabbul izzati subhanahu wa ta'ala fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wala usiwakemee mtamwambia ukweli hata kama mbabangu kwani nini ah usiwakemee ni mzazi wako ni lazima ufuate amri hii Allah subhanahu wa ta'ala وقل لهما قولا كريما nasema nao kwa maneno mazuri unapozungumza na wazazi wako zungumza na wao kwa maneno mazuri kwa sauti ya chini na heshima kubwa sana sababu ni wazazi wako واخفض lahumu janaha الذل min arrahma na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuwaonea huruma وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا na useme ewe mola wangu warehemu kama walivyonilea utotoni قوله فلا تقل لهما أف أي لا تسمعهما قولا سيئا usiwasikilizishe wazazi wako neno baya wasisikie kutoka kwako neno lolote baya حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء التأفيف التضجر كونيش كو ميوذيك كما قلت ونينو كما يدو pia hilo usiwasikilizishe na hii ndiyo daraja ya chini kabisa katika maneno mabaya ya chini kabisa uf wala tanharhuma ay wala yasdur minka ilayhima fi'lun qabih wala kusitukamane na wewe juu ya wazazi wako kitendo kiovu kitendo kibaya كما قال عطاء بن ابي رباح في قوله ولا تنهرهما قال لا تنفض يدك على والديك usiwapukutie mkono wako kama mtu kuonyesha kuwa ah msijali sema mpaka uchoke mimi wakukutia mkono wako wazazi wako usifanye hivyo قال ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح Allah alipomkataza mwanadamu kumsikilizisha mzazi wake maneno mabaya au kumfanyia kitendo kibaya amarahu bilqawli alhasan walfi'li alhasan akamwamrisha kuzungumza na yeye mazungumzo mazuri na kumfanyia matendo mazuri faqala akamwambia na kusema waqulla waqul waqul lahumā qawlan karīmā اي لينا طيبا حسنا بتادب وتوقير وتعظيم وانبيه منن ليني مزوري وادب ونهشما نكو كعظميش وزازي واكو ني وزازي واكو ني وزازي واكو ويندنا واو ترتيب وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك uwe mnyenyekevu kwa wazazi wako kwa vitendo vyako kuwa mnyenyekevu وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما na useme ewe mola wangu warehemu wazazi wangu katika ukubwani ukubwani mwao wakiwa watu wazima na watakapoondoka duniani warehemu kama rabbayani saghira kama walivyonilea ميمي وتوتوني فمن لم يقم بحقهما من البر والإحسان والطاعة واللطف وخفض الجناح وغير ذلك من حقوق الوالدين ولا سيما في هذا السن بل فرط وضيع أو عق وأساء فحظه الشقاء والحرمان والصغار والهوان yoyote ambaye hatasimamia haki za wazazi wake katika kuwafanyia wema na ihsan na kuwatii na kuwa mpole kwao na kuwa mnyenyekevu na mengineo katika haki za wazazi wawili haswa wakiwa watu wazima bali akafanya upungufu na kupoteza haki zao na kuwa asi na kuwafanyia uovu basi huu sehemu yake mtu kama huyu atapata maangamivu na kukosa kheri na badala yake atapata udhalilifu hapa duniani na kesho akhira kama تقدم في الأحاديث shaqiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahu aljanna ameangamia mja ambaye amewadiriki wazazi wake wawili au mmoja wao kisha isiwe sababu yeye kuingia peponi waraghima anfu man adraka abawayhi walam yudkhilahu aljanna na ameangamia mja ambaye amewadiriki wazazi wake wawili kisha wasimuingize peponi قال القرطبي رحمه الله وهذه وهذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه إني دعاء ambayo imetiliwa mkazo ona shaqiya abdun kisha akasema nini waraghima anfu tiliwa na mkazo zaidi kwa yule atakayefanya upungufu katika kuwatii na kuwafanyia wema wazazi wake ويحتمل وجهين نهي يبقى احتمال يا vitu viwili احدهما احتمال ya kwanza أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه الله أموانغوش كوبواياك أموانغميزه وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما نهيني kwa yule ambaye hakusimamia haki ya wajib ambayo juu yake ni wajib kuwafanyia wazazi wake katika wema wathanihima ya pili an yakuna maanahu yaweza pia kubeba maana yake adhallahu Allah Allah amdhalilishe mja kama huyu أو الله أتمذلليش لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخص الأشياء فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى sababu yule ambaye pua yake itagusa chini pua ambayo iko katika sehemu tukufu kabisa ambayo ni uso ikaje ikashikana na mchanga bimaana na ardhi ambayo yakanyagwa na miguu kitu ambacho ni duni kabisa basi huyu amedhalilika upeo wa kudhalilika وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات نهابا dua kama hii yaingiliana kwa yule ambaye au huwapizwa nayo yule ambaye atafanya upungufu katika yale yaliyotiliwa mkazo katika mambo yanayopendekezwa kuwafanyia wazazi wake ويصلح لمن فرط في الواجبات وهو الظاهر كذلك ينجي kwa yule aliyefanya upungufu katika yaliyokuwa wajibu juu yake na hii ndiyo kauli ambayo iko dhahir zaidi وتخصيصه عند الكبر بالذكر وإن كان برهما واجبا على كل حال إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه na hapa kuhusishwa wanapokuwa watu wazima pamoja na kuwa mzazi wako hata kama si mtu mzima ni wajibu juu yako kumfanyia wema ni kwa sababu akiwa mtu mzima akuhitajia zaidi kuliko kabla ya kuwa mtu mzima ndio maana ikahusishwa hapa kutajwa nini alkibar walidhafihima anil qiyam bikathirin min masalihihima sababu akiwa watu wazima hudhoofika mambo mengi katika yale ambayo ni maslah kwao hawezi kuyasimamia pengine hawezi kwenda tena kazini sababu hawezi kutembea yuko juu ya kitanda hapa iwakuhitajia zaidi fayubadiru alwaladu ightinama fursati birrihima na hapa ndiyo mtoto akimbilie katika kui, kuipata fursa hii kubwa ya kuwafanyia wema hiyo ni ghanima kwake yeye lialla tafuthu bimautihima fayandama ala dhalika isije akapitwa kwa kufa kwao wazazi wake wawili akajuta maanake wakishafikiwa na mauti utatamani lau kama ungeliwafanyia wema wala tahina mandam lakini majuto yako hayatakufaa chochote sasa bado wako hai kimbilia katika kuwafanyia wema wale waliowafanyia wema wazazi wao wakiwa wako hai wanapokufa wajuta watamani lau kama wangeliwafanyia wema zaidi wazazi wao vipi yule ambaye hawafanyii wema wazazi wake wakifa atakuwa na majuto kiasi gani suala la kuwafanyia wema wazazi ni fursa ambayo kijana hatakikani aipoteze kivyo vyote vile ni fursa adhim jiddan usiiwache ikaenda bure itumie au itafikia wakati utakuja kuitamani hutoipata قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال منين الإمام القرطبي ليشي وكجي سينزع حديث نجينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما, يد ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه الترمذي hamuna dhambi ambao ni zaidi kupatilizwa kwa mja au Allah kumpatiliza mwenye kufanya dhambi hii na adhabu hapa duniani pamoja na kile alichomwekea katika adhabu kesho akhira kama dhulma na kukata kizazi hizi ni dhambi mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humpatiliza yule mja kwa kumwadhibu hapa duniani kabla ya adhabu ya akhira inayomngojea وهذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي lahuma uqubatun muajjalatun wa muajjala na hapa kuna dalili ya kuwa dhambi ya kukata kizazi na dhambi ya dhulma hivi viwili vina adhabu ya hapa duniani na kuna adhabu ya akhira uqubatun fi dunya wa uqubatun fil akhirati adhabu hapa duniani na adhabu kesho akhirah وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة نهين لي عذاب أمو نزايد الله سبحانه وتعالى كم فني ويبسي كم فتليزة من يكوي فانيها بدنياني فموجنا عذاب أمو الله أتم واذبنا وسكوي قيامه ويدخل الأبوان في ذلك دخولا أوليا na katika kuunganisha kizazi wanaoingia wa kwanza nani ni wazazi wako na katika uharamu wa kukata kizazi wanaoingia wa kwanza nani wazazi wako وعن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر رواه البخاري في الأدب المفرد chozi la mzazi wako linalotoka kwa sababu ya uovu unaomfanyia ni katika madhambi makubwa kwako wewe wewe unayemtoa mzazi wako chozi jua kuwa hilo jambo ni katika madhambi makubwa bimaana ukamfanyia uovu mpaka yule mzazi chozi likamdondoka kwa ile dhiki unaompa ujue umefanya dhambi katika madhambi makubwa والواجب على الابن أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور على والديه واجب جو يمتوتو نكوا أو دائما نبوبا يكتيا فراها كوززواك وويلي وأن لا يكون متسببا في إبكائهما وإحزانهما وإدخال الألم على قلبيهما wala asiwe mtoto ni sababu ya kuwaliza wazazi wake na kuwatia huzuni na kuwatia uchungu katika nyoyo zao bal qad marra ma'ana قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء من اليمن مهاجرا tumetangulia kutaja hadithi yule bwana aliyekuja hijra kutoka Yemen akamwambia nimewaacha wazazi wangu walia قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما رجيا رجيا nenda kawachekesha ufurahishe kama ulivyowaliza nenda kawafurahishe فإن بكاء الوالدين من العقوق والكبائر kule kulia kwa wazazi wawili ni katika uovu umewafanyia na ni katika madhambi makubwa jambo ambalo leo baadhi ya vijana walifanya karibu kila siku hata ajali amuudhi mzazi wake habari hana kwa hivyo mtoto daima atakikana ajibidishe katika kuwatia furaha wazazi wake ili wazazi wake wawe watamridhia kinyume cha hivyo utakuwa wafanya dhambi katika madhambi makubwa na billah قال ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه بر الوالدين متأسفا لحال بعض الشباب في زمانه في شأن البر بالآباء والأمهات ابن الجوزي azungumzia karne زوكو huko kama sikukosea karne ya sita azungumzia huko akihuzunika kwa hali ya baadhi ya vijana zama zake juu ya jambo la kuwafanyia wema wazazi baba na mama قال فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين maana sema mimi mmeona vijana katika zama zetu hata habari hawana na kuwafanyia wema wazazi wao wawili wala hawalitizami ile jambo wala hawalioni kuwa ni lazima kama inavyo ilivyowalazimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yarfauna aswatahum ala al-aba'i wal ummahat utaona wakinyanyua sauti zao kwa baba zao na mama zao ili kwa hivyo hili jambo si la leo liko kila siku tangu zama zile lilikuwepo na kile kilichoko ni kuwaelekeza vijana na kuwaombea dua Allah awaongoze manake msione kuwa wanaoyafanya haya ni wale wahuni peke yake a ah, ah. kuna tulabu ilmu waliza wazazi wao wallahi wa rabbi kuna watu wanaojinasibisha na talab ilmu na wazazi wao walia kwa ajili yao kisha kwambie mwanafunzi wa dini atafuta ilmu ya dini mzazi wake hana raha na yeye bali wakati mwingine mpaka uletewa mashtaka umu kwa baadhi ya ikhwa hadana Allah wa iyahu sijui tusemeje katika hilo ikiwa litapatikana kwa mtu labda hajasoma dini haelewi haki za wazazi wake pengine labda waweza kumwelekeza ukampa udhuru kidogo kwa ule uovu aliokuwa nao sababu ajielewe lakini talib ilm hajui kuwa ni wajibu juu yake kuwafanyia wema wazazi wake hajui hilo hajui hilo kabisa hajui kuwa mzazi wake ana haki kubwa juu yake قال وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات ni kama hawaitakidi kuwatii wazazi ni katika mambo ya wajibu ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر na wakata kizazi kizazi ambacho Allah ameamrisha kukiunganisha katika kitabu chake dhikri al-Qur'an wanaha an qat'iha bi ablaghi zajr na Allah akakataza kwa makamio makali sana kukata kizazi fala asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah فأصمهم وأعمى أبصارهم na katika suratul ra'd ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar so maneno makali sana kwa hiyo kukata kizazi ni jambo ovu sana kazungumza kwa makamio makali warubama qabaluha bilhujri waljahri mwingine wakalikabili kwa kulizungumza maneno mabaya bali na kujahirisha uovu wao pamoja na amri hii Allah aliwaamrisha na makamio aliyotoa waqad a'radu an muwasati alfuqara mimma yurzaqun kadhalika wamepuuza jambo la kuwaliwaza maskini katika yale ambao Allah amewaruzuku wakaannahum la yusaddiquna bithawabi ma yatasaddaqun ni kama hawasadiqishi thawabu watakaoipata kwa ile sadaqa wanaoitoa kuwasaidia qad iltafatu bilkulliyati an fi'li almaruf hivyo wamegeuka kabisa hata hawatizami jambo la kufanya wema kaanahu fi shar'i wal aqli laysa bima'ruf ni kana kwamba katika sheria na akili si jambo jema wa kullu hadhi وكل هذه الأشياء تحث wa cha dini hata kwa akili haya mambo yote haya kwa akili tu ya kuhimiza kuyafanya watubalighu fi dhikri thawabiha wa iqabiha almanqulat na ukitizama almanqulat yani alquran wa sunna kumetaja thawabu za mtu kufanya wema na kumetajwa adhabu na mateso kwa yule ambaye atafanya uovu sehemu nyingi sana qala الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وهذا الذي يألم لوجوده في زمانه موجود في كل الأزمنة نيل جامب أمباله لمموميزة الإمام ابن الجوز رحمه الله كباتك نكواك كتك زمزاك ليبو كتك كلا زمان حتى زمزيت ليب بل سسايف توزا كسيما ليبو زيدي لكن بالمناصحة وملاطفة هؤلاء الشباب وتذكيرهم بهذه النصوص العظيمة والآثار المترتبة على ذلك وكثرة الدعاء لهم بالصلاح يصلح منهم من أراد الله صلاحهم سيما لكني كنصيحة نكو أبولي kwa أبولي هاو فيجانا نكو أكموشنا na kuwakumbusha na كما nusus na athari zinazopatikana kwa mtu kwenda kinyume na haya na kuombea sana dua Allah awatengeneze basi biidhnillahi ta'ala watatengenea wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaka watengenee na hii ni kweli tuishi katika zama ambazo ujinga umetanda sana umekuwa mwingi sana kwa watu watakikana wapewe nasaha wasomeshwe wakumbushwe sababu ukitizama katika mujtama ambao tuishi kwa mfano wale ambao hukaa na kutafuta ilmu ya kisheria katika misikiti inaposomeshwa ukipima na wale wasokaa utakuta kuwa wale wasokuwa na wakati wa kutafuta ilmu ya kisheria ni wengi kuliko wale walio na nafasi au waliotenga wakati wao kwa ajili ya kusoma ilmu kwa hiyo watarajia vipi wewe ile hali itakuwa namna hivi ilivyo kwa kuna haja ya watu kupewa nasaha kuelimishwa kupewa mawaidha kukumbushwa polepole na kuombewa sana dua mzazi atakikana amwombee sana dua mtoto wake sana tena haswa kwa kujua kuwa dua yako wewe mzazi kwa mtoto wako yakubaliwa muombee mtoto wako dua huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza kwa hili ni jambo muhimu sana kwa jambo la uquq na kuwafanyia uovu wazazi lipo kila wakati haimaanishi kuwa ni sawa watu wafanye la lakini lipo sasa dawa yake ni nini dawa yake ni hii kwa munasaha na mauidha na dua yule ambaye Allah atamtakia khairi basi atabadilika fasli ya tano inayofuata yazungumzia silatul arham kuunganisha kizazi na hili tutaenda nalo insha Allah taala kuanzia kikao kitakachokuja biidhnillahi taala naktafi bihadha alqadr wallahu taala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم